Duela sei urte sortu dugu lehiko dio, hori da lehen gardako eh, talde bat, fin, lehen gardan talde bat uh, bizi da, eta haien bizia nahi genuen kontatu lehen gardaren uh, giroan. ez genuen nahi lehen garda la, bai ouais. pixoegi. Mm. Eta hautatu dugu, spirun uh, gadaian eta zen zen, uh, zala tunik bleu, letuni bleu, da puntu harin batekin gai pixu bat eh, aipatzea. Bai, irugarren tomoa baita, uh, laugarren ja piztua da, uh, eh, la buruntan egingo dugu elgarrekin, olirekin laugarren tomoa, ateatu atu aurren dako liburu bat, eta bigarren aia martxan da. Bai, arrakasta hondia zen, eta ne ez du gai hori aipatu guri guspundutik. Gero eta gehiago sartzen gira eskoletan, sartu gira uh, edukazio nazionalean, oda nagan edu urtetik goiti bai. Gero, nora guk aipatzen dugu historiak abentura tipiak gutzatzen zaie, ben badira elementu konkretuak eta ongi landuak ze aztuak, eh, helduen dako ere uh,